da ke duba al'amuran da suka shafi rayuwa zamantakewa al'adu siyasa tattalin arziki addini da mulkin da demokradiyya don a samu abin da ake nema a cikin wannan ƙasa tamu najeriya a wannan rana ta laraba suna na ɗahiru ahmad ni zan jagoranci gabatar da wannan shiri na ina dalili wai ina dalilin da ya sa matasa ka tsinci kansu cikin wasu al'amurra musamman kan abin da ya shafi harkar shaye-shaye musamman kan abin da ya shafi zaman banza musamman kan abin da ya shafi al'amura da ake amfani da su daban-daban waɗanda ba su dace ba a cikin al'umma ina dalilin da yasa zaman lafiya ke neman kawo ci a rashin zaman lafiya ke neman kawo ci kas musamman a cikin ƙasar Najeriya ina dalilin da yasa waɗanda ake amfani da su wajen tada zaune tsaye mina da yin da yasa waɗansu mutane ke kin demokradiyya wajen ganin cewa an samu abin da ake nema kowa ya samu 'yancinsa na tabbatar da cewa an tafi tare kuma an tsira tare yau rana ce da aka ware ta musamman domin duba irin ayyukan da matasa ke a faɗin duniya domin tunawa da su ganin yadda matasa su ne ƙashin bayan kowace ƙasa duk ƙasar ta rasa matasa masu amfani to ƙasar nan za ta iya kasancewa cikin matsala babba wanda su ne dama suke bada gudunmawa kusan kashi tamanin na gaban kowace ƙasa a duniya gaba ɗaya domin su ne suke da ƙarfi a jika su ne ke da ilimi su ne suke da hangen nesa da ake tunanin cewa wata rana ka iya zama manyan gobe duk da yake an samu shugabannin ƙasashe da dama dama wanda suka mulki kasashe a lokacin da suke matasa da yawa kuma an ga irin rawar da suka taka a wancan lokaci da kuma irin rawar da ake ganin za su iya takawa musamman a cikin irin wannan mulki na demokradiyya shin najeriya tana buƙatar zaman lafiya a halin yanzu a cikin wannan mulkin demokradiyya shin menene ya kamata mutanen najeriya su a gaba wajen ganin cewa sun yauƙaƙa zumunci da ke tsakanin su musamman kan abin da ya shafi matasa da kuma gwamnati shin ina rawar da matasa kan taka a cikin al'umma shin ina rawar da gwamnati ya kamata a ce ta taka a cikin al'umma don tsarkaka ko tsarkake dukkanin wayanda ake ganin cewa suna da matsala a cikin al'umma gaba daya wayannan sune abubuwan da zamu duba zaman lafiya da kuma tasirin mulkin demokradiyya musamman a cikin al'umma tare da tafiya da matasa kafada da kafada don a ilmantar da su a musu da kai kan irin ayyukan da ya kamata a ce suna yi a halin yanzu domin Najeriya tana buƙatar su ba Najeriya kadai ba kasashen Afirka da ma kasashen duniya baki daya wayanda suka wanda suke kokarin ganin cewa demokradiyya ta wanzu suna amfani da wayannan batutuwa gaba daya to sai kuma kai sa'a wannan rana ta dace da ranar matasa ƙasa baki daya wannan su ne abubuwan da za mu duba a yau din abin da ya samu kamar da hankali ka cukan kan abin da shafi zaman lafiya domin matasan da su ake amfani kan abin da ya shafi bangar siyasa musamman kan abin da ya shafi harkar shaye-shaye musamman kan abin da ya shafi kashe-kashe da muke gani mafi yawan lokaci da sauransu matasan nan su ne ake tsiba domin a a biya su waɗansu 'yan kuɗaɗe kalilan ma'ana samanan kalilan domin su yi waɗansu ayyuka gaba ɗaya wannan shine mazu'in da zamu duba a yau rawar da ya kamata su taka domin tsarkake al'umma da ke tafiya gaba ɗaya a wannan zaure namu na da muka muku labarai kai tsaye da wannan shi namu na ina dalili muna tare da malam kabiru shishi da kuma hajiya dr halima inuwa mora wanda zamu tattauna da su kan wannan maudu'i kan abin da ya shafi maganar suka fito daga kungiyar da kira vanguard for peace and democracy kungiya ce da ke tabbatar da cewa an samu zaman lafiya da kuma mulkin demokradiyya ya yaukaka ya zagaya ko ina domin tabbatar da cewa kowa ya samu yancin da yake bukata yadda ba zai cutar da wani ba a najeriya baki daya kabiru shishi barka da zuwa na gajiya an zo lafiya alhamdulillah dakta barka zuwa assalamu alaikum barka da madalla dakta aliyu mura madalla um, bari mu fara da kabiru shishi yau rana ce ta a iya cewa ranar matasa ce ta duniya da ake bikin tunawa da ranar matasa saboda mahimmancin su kenan an ware musu wannan rana don tabbatar da cewa suna da mahimmanci suna da rawa suna da gudunmawar da za su ba a cikin al'umma menene matsalar da ake samu a halin yanzu kawo yanzu na maganar matasan da ake yawan mai da hankali a kansu a cikin al'umma wace matsala ce ta sa gwamnatoci kama daga sama zuwa ƙasa suke mai da hankali kan matasa kai tsaye to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim dan uwa masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum ah, da farko dai zan fara da bada hakuri na dan ko da aka samu na lokaci wanda ba dabi'un mu bane haka ya faru ne a bisa wasu uzurruka na rayuwa wanda kuma dama al'amura ne da kullun ya gaji haka to alhamdulillah kamar yadda ka faɗa yau ya kasance rana ne na matasa na duniya mm. kuma sai ya zo daidai da ranar da muka zo wannan gida naku mai albarka da wani kudiri wanda ya shafi matasa mm. to ni da abokin aiki ta dr halima mora mun zo ne daga mm. kamar yadda ka faɗa vanguard for peace and democracy mm. ƙungiya mai wanzar da zaman lafiya da kuma mm. eh, tabbatar da mulkin demokradiyya so alhamdulillahi kamar yadda aka sani wannan kungiya dai ta kwana biyu tana aiki a jihar kaduna kusan ce shekaran da ya wuce mun yi mun kare yanzu ma wani ne ba mu fara sabo wanda akalla yanzu ne ake so a soma kuma zai ɗauke mu daga nan har watakila watanni goma goma masu zuwa wato zai kai kamar watan shida na shekara mai zuwa wanda kuma muna da kudurori da dama akwai ayyuka da dama da zamu yi wanda kungiya ce wacce ta shafi jihar gaba daya jihar kaduna amma sai muka raba ta uku kamar yadda ake cewa bangare bangare shiya shiya shiya shiya mm. kowace muna da zone 1 zone 2 zone 3 mm. wanda al'amuran da zamu yi ina so zan kawo ka tambayar da kai zan baka amsa amma ina so in sanar da abin da kawo mu tukuna muna da sensation workshop da zamu yi wanda kowane local government zamu yi wannan wanda kan jama'a taruka ne ma mm. musamman muhimmancin zaman lafiya da kuma demokradiyyan kanta sa'annan akwai town hall meetings Mm. su ma za mu yi manyan taruka da wanda kowace shiya an Allah ya ta za mu yi guda biyu mm. a cikin shekara ɗaya mm. kuma kowace shiya za ta gudanar da guda biyu ne sannan akwai ziyara da za mu kai ma abin da ya shafi 'yan siyasa kwamishinoni da sauransu shi ma dai duka cikin ƙoƙarin mu gaya za a yi idan mun sanar da matasan ga damuwan su kuma wannan ya za a su taimaka wajen ɗinke baraka to alhamdulillahi tambayar ka ka ce menene yasa ka fahimci kamar gwamnati ta fi mai da hankali wajen matasa eh to ba komai bane kowa da ya sani matashi shi shine kashin bayan menene ƙara samun magana tattalin arzikin kowace ƙasa shine kashin bayan zaman lafiya kowace kasa to alhamdulillah ci gaba yawancin al'amura da suke faruwa yanzu na rayuwa matasan nan dai su suka yi wannan gwamnati saboda idan za ka duba ka ga ana gwamnati ce ta demokradiyya kuma yawanci masu fitowa su participate a harkar siyasan a kashi 100 watakila za ka iya cewa 75 matasa ne wanda da su ake har a kai gare ga matakin an kai ga gaci da abin da ake nema to amma sai kasance a wasu gwamnatocin da dama akan kamar ko mantawa da wayannan matasa ne ko ko kishin su ne ba a da shi sai ga gwamnatin tana tafiya amma kuma shi matashin yana ci baya to wannan in nake ga watakila zai zama dalili da yasa gwamnati ta mai da hankalinta yanzu akan matasa mu ma kuma hakan yasa muka shigo ciki mm. dan mu wani irin tallafi za mu iya baiwa gwamnati don wannan abu da muke muna taimakawa gwamnati ne ta hanyar wayar da kan matasan muna musu abin da ya kamata su yi su gudanar sa'annan kuma su ma gwamnatin mu isar da sakon matasan gare su mu kuma ne nemo ah, goyon bayan su tare da gudunmawar su na wajen ganin an gyara rayuwar matashi gaba daya so wannan shine a takaice ah, dr ah, halima mora akwai batutuwa da suka shafi matasa kwarai da gaske da kuma magana da zaman lafiya gaba daya kan abin da ya shafi wayar da kan jama'a baki da shi irin wannan shirye-shirye da kuke da shi musamman wannan kungiyar tabbatar da zaman lafiya da kuma tabbatar da mulkin demokradiyya waɗanne batutuwa ne kuka mai da hankali a kai shin da kuka je wayar da kan jama'an nan gaba ɗaya mutanen yankin ne ake buƙatar su ko ko a akwai waɗansu matakai da ake bi ila matasan ne kuka mai da hankali a kai ko ko yara ne tun da ƙasa za ku fara ko ko manya ne wanda suka riga suka girma a'udhu billahi minash shaitani assalamu alaikum masu saurari to ka san dai bayan da za a ce mu isar da sako ma kowa to amma niyyar mu shine ai ka san youth hmm. su matasa suna da ƙungiyoyi kuma suna da shugabanni to za mu yi amfani da shugabanninsu mu kira su mu ji ra'ayoyinsu kaga yawanci su ne suke zaune ba su da aiki su ba mu shawara kamar yadda mm. kabir ya ce ta wannan taro da za mu yi a tsakiyar gari su ba mu shawara wani hanyoyi za mu bi a samu muku abin yi ɗaya kenan mm. sannan muna so mu faɗakar da su wannan workshop training da za mu ba su mm. su 'yan siyasa ai kun san sun ɗauke wa alkawarori kuma kowa yana nan rike da wannan alkawari da wanda ya iya karatu da wanda bai iya karatu ba sun rike wa'annan alkawarori a kansu kuma sun sa ido suna saurari to irin waɗannan abubuwan muke son faɗakar da jama'a ba ta faɗa ba ne in kun ga ba a yi ba ku zo ku kawo kukanku ga hanyar da za a bi cikin lumana a tambaye su ga alkawarin da kuka yi mu yi musu tuni don su san fa mutane na sani ba kuna tsakanin mutane da gwamnati ne wanda ake mulka da kuma waɗanda suke mulki kai tsaye mm. ka san wani in ya ga abin da ya so aka mishi alkawari ba a yi ba sai ya tada hankali ko ya ce bari a yi tashin hankali su jawo ra'ayi yawanci abinda mutanen mu suka gada kenan to mu muna son faɗakar da su mu wayar musu da kai ba haka ba akwai hanyoyin da za a bi na lumana da za a cusa wannan kukansu ga hukumar da ya shafa a yi mu tunatar da su su kuma duk a advocacy ziyarar da za mu kai ma manya da su gwamnoni kwamishinoni bayan kun riga kun gama zama da su waɗannan waɗanda ake shugabanta kafin mamu. Mm. kafin mamu zauna da su mm. za mu je mu ga waɗannan manya to mu fa ga kudurin mu mm. kuma za mu shiga jama'a mu sanar da su ga hanyoyi duk abu abin da suka ce za mu kawo kuma alkawarin nan da ku ɗauka ku cika shi a zauna lafiya mu muna san yadda za a zauna lafiya sannan wannan siyasar ta zaunu ta hanya kwanciyar hankali ba sai an kawo kace na ce ana ta faɗa da wani kone-kone hmm. abinda muke so mu kawo ƙarshen shi ke hmm. su saurare mu su saurari kukan jama'a hmm. a biya musu bukata cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali to idan hakan ya ƙi ba fa kaddara kaddara wayannan mafi yawan lokaci ana cewa yan siyasa wani sa'in sukan faɗi magana ba tare cika ba kai tsaye akila za a iya cewa akwai bangarori da yawa da za ku tunkari wayannan shugabanni da muka faɗa musu cewa kun fara kuma kun yi alƙawari kaza za ku samar musu da kaza za ku ba su ayyukan yi za ku samar musu da gaba da nan kuma kun dawo kun saka musu zuma a baki cewa wayannan manyan sun ce fa suna na ajiyar su gaba da sai aka je aka je aka ko akwai lokaci da kuke tunanin cewa da an kai lokacin za ku sake komawa kuma aikin ku kenan safara daga nan zuwa nan da so mu sa niyya na gari kan mu sa shakku in Allah da saboda muna ganin haske ga wannan gwamnati mm. kamar yadda Kabir ya faɗa ya ce wannan aikin mu is a one year program mm. kuma ba wai lalle in kana neman abu goma ka same shi ba idan aka samu shida zuwa bakwai mm. in Allah ya yarda muna da tabbacin su masu saurare ne wannan gwamnati kuma ko da ma ba su saurara ba za mu nuna ma waɗannan matasha da jama'a ga hanyar da za a bi ba sai an yi tashin hankali ba mu abin da ba ma so tashin hankalin nan na neman haƙƙi a'a faɗakar da su hanyoyin da za a bi na numana mm. shine namu mm. kuma in Allah da za su mm. to a iya cewa kila irin waɗannan ah, waɗanda suke tashi irin mutum gwanin ganin cewa an bai wa kowa haƙƙi kansa yadda ya kamata gaba da kabiru shi shi ba a ganin irin waɗannan masu yunkuri masu fafutuka na tabbatar da cewa an yi abin da ya dace gaba daya sun yi karanta da ina za a karaɗe irin waɗannan ƙungiyoyi a tabbatar da cewa kun kai ga mutane kila waɗannan ƙungiyoyin sun taso ina suka nufa waɗannan ma ina su nufa yaba ka ganin idan dan buye yawa to haka ne kamar yadda ka faɗa amma alhamdulillah eh. mu tsari irin namu muna sa ran wani tsari ne wanda ba mu taɓa tunanin za mu samu nakasu akan abin da muka dosa gaba dalili ko shine mun fito da hanyoyi da abin zai zo mana a sauƙaƙe idan ka duba wanda muka yi a shekaran da ya gabata wannan sensation workshop da zamu je mu yi a kowace karamar hukuma ba mu yi ba a shekaran da ya wuce amma sai muka tunanin wani hanya ne za mu bi wanda su kansu da mu da matasan za mu taimaka wa juna wajen shigar da sakonnin su da shugabanni sai mu ga wannan ita ce hanya mafi ah, madaidaiciya mu ba su training akan ku da kanku ko da ba mu ku masu iya zuwa ne ku nemi haƙƙin ku a wurin waɗannan mutane za ku bi ta hanyoyi kaza da kaza da kaza da kaza ba cikin rigima ko hayaniya kamar yadda dakto ta faɗa ba wannan shine amfanin haka kuma shi saka na faɗa maka in ka lura shi a ah, town hall meeting da zamu yi a kowace shiya na faɗa ma guda biyu zamu yi a shekara haka shi ma ziyarar da za mu kai ko kowace shiya mu kai guda biyar ne amma shi wannan trend da mu yi na workshop kowace karamar hukuma za mu zage za a yi ta guda 23 saboda muna so ya kasance aikin mu kanmu ya sauƙaƙa a gare mu domin idan ka wanda kake yi domin shi kuma ka koya mai shi ma ya gane kan garin to kaga kai abin zai zo ma da sauki watakila wani lokacin ma sanda ma za su je su yi kuma bukata ya biya mu ba za mu sani ba kuma dama mu biyan bukatun mu shine mu ga an biya nasu bukatun wannan shine a ah, nake ga kaman kaɗan daga cikin hanyoyin da za mu bi wajen tabbatar da wannan abu da muka yi kudiri ya za ku iya kara da waɗannan al'ummomi da izinin Allah ta'ala mm, na ji mu na tana eh ina so in dan eh. tsokaci kamar yadda kake cewa kara eh. in ka tuna eh. malam kabir ya maka bayani mu kungiyar mu mm. tana karkashin wani kungiya da ake ce mata sima hmm. to amma mun rabu kashi uku hmm. akwai zan 1 akwai zan 2 akwai zan 3 shi ya ta daya ta biyu ta yawwa to zan 1 din nan shi ne ta arewacin kaduna suna da local government kananan hmm. hukumomi takwas Zan 2 tsakiya suna da bakwai Zan 3 ta kudanci suna da takwas to kaga an raba kuma a kowane kungiya muna da kamar mutum goma akalla ina tabbatar maka yanzu yadda labari yake tafiya kamar ruwa za ka ga da an yi taron nan jama'a za su ji akan me aka yi akan kaza da kaza ne na alheri ne in ka lura da za a yi zaɓe ai mun bi mun yi waɗannan tahon mitin mun yi ziyara ga shugabanni mun faɗakar da matasa kar a yi tashin hankali wurin zaɓe ko me zai faru a bitan lumana kuma alhamdulillah an yi zaɓe ba tare da rikita rikita ba ko ba haka ba to muna ganin yadda muka ci nasarar wancan in Allah ya da haka saboda an raba abin da dukkan raba ke kashi da kashi to akwai impact in ji bature hmm. za ka samu reaching hmm. mutane da yawa ba wai mu kaɗai ba ne za mu bi duka a kaji yadda ƙungiyar musu uh, kabiru ina batun da ya shafi maganar zaman lafiya nan zaman lafiya zaman lafiya ina batun shugabannin addini ne a cikin wannan ba kun tabo su ba wanda ake ganin cewa kila su ne matsalolin da ke faruwa kan abin da shafi bangaren misali addinin musulunci ko kuma addinin kirista ina kuka ajiye su a gefe guda bayan su ne ake ganin cewa su ne kamata a ce kun jawo a jika ku tafi ku yawan tafiya tare ko a cikin wani tafiya su ba su da wani rawar da su kamar yadda ka faɗa haka ne sani da Allah duk wannan abu da muke su kansu muna tafiya da su kuma kuma muna ba su duk wani mahaƙi da ya dace domin yanzu misali za ka samu shugaba na karamar hukuma wanda zai iya kiran mutanen gari ya faɗa musu ga wani ƙudiri na gwamnati ko ko ana misali ana so a kiyaye abu kaza ko ko aiwatar da abu kaza kaga mutanen ba su amfani da shi ba amma idan shugaban addini zai kira za ga ba wuya an an dauka so wannan yasa mu kan saboda kimar sa a wajen kimar su mm. kuma ka san abin da ya shafi addini wasu ma ba ma wai wasu bane ya wuce na gwamnati wannan shine gaskiyar lamari to shi yasa duk abin da zamu yi ma muna kokarin tafiya da su su kuma ko kamar yadda muke maganan town hall meetings abu ne wanda ba wai zai da matasa bane kawai dole za mu nemi wannan shugabannin na addini da ma na siyasa duka ya zama dole ah, mai tare da su kuma wannan dan gaisuwan da zamu kai shi ziyaran ba mamaki mu ziyarci hatta shugabanni na addinin ma saboda ai kudiri ce muke da ita mai kyau wanda kuma muna ganin su suke taimakawa idan ba zan manta ba shekaran da ya wuce mun je kai irin wannan ziyaran wajen tsohon shugaban karamar hukumar zaria da ya sauka musa balaraba balaraba mai samsun sunansa yake faɗa mana cewa shine shugaba yanzu a zaria karamar hukumar zaria amma so da yawa yakan kira malaman addini ya tara su ya umar umarce su da yana so a je a aiwatar da abu kaza a cikin gari in suka je suka faɗa mutane za su kuma za su yi wanda inda shi ne zai faɗa ba za a yi ba saboda su an fi ganin kimar su saboda san danganci addini hmm. da sauransu to kaga mu ma sai muke ganin ya zama dole duk abin da zamu malaman addini ba za mu bar su a baya ba hmm. za mu tafi da su kuma insha Allah mun ma riga mun fara akan hakan za kuma ci gaba hmm. ina batun ajiya mura ina batun shugabanni na batun abin da shafi wato sarakunan gargajiya wanda suke shugabanci kama daga mai unguwa kama dakace hakimi sarakuna shin su ma suna cikin wannan tafiya duk suna ciki to domin duk mukan je mu sanar da su ga kudirin mu ga abin da za mu yi a yankin su hmm. muna so su sanar da jama'an su kuma wasu lokuta su kan bamu mutane daga wurinsu su zo su yi nasiha a taro eh kamar taron da muka yi daga baya da muka gaya muku na zaɓe da za a yi jni da kan representatives sun su eh, mun zauna mun tattauna da su kuma sun turo mutanen su sun yi jawabi a wurin mitin hmm. so hadda su a yanzu taron da zamu zagaya ma na ziyarar manya akwai shugabannin shugabannin kasa hmm. da za gansu hmm. duk suna ciki ba a basu a baya ba idan ma ba za su zo ba sukan aiko mana da wakilai hmm. a masu kallon mu da sauraron mu muna tattaunawa a cikin wannan shiri namu na ina dalili wanda muke sauraron mu a kafofin yanci na bangaren rediyo da kuma tv kai tsaye yanzu haka muna tattaunawa tare da malam kabiru shishi da kuma hajjiya dr halima inuwa mora na tabbatar da cewa an samu zaman lafiya da kuma ɗorewar mulkin demokrasi demokaradiyya a wannan kasa tamu Najeriya ba ma jihar Kaduna ba kadai baki ɗaya ko ina an samu abin da ake nema wanda fafutukar su kenan na tabbatar da cewa an jawo kowa a jika domin a faɗa wa mutane sannan a sake wayar musu da kai da tabbatar da cewa kowa ya bi ka'idar da ya kamata gwamnati wajen ita ma gwamnati a rage mata nauyin da take yi na wayar da kan jama'a gaba daya za mu tafi za mu je mu ɗauki sakonni da zarar mun dawo za mu ɗaura haka nan akwai masu kallon mu da sauran mu ta bangaren radio da tv suna iya kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri namu da muke a halin yanzu na ina dalili kan abin da ya shafi magana maganar zaman lafiya da kuma tabbatar da mulkin demokradiyya za ku iya kasance idan mun dawo za ba ku lambobin waya domin kuma ku ko kuma tambaya ko kuma ku ba da gudunmawa domin yadda za a tafi tare a tsira tare cuɗe ni cuɗe dumudumin su ingantaccen rahotanni bincike mai zurfi sharhi mai gamsarwa tsaki gaskiya dalla-dalla liberty tv tashar 'yanci. Liberty Radio zakaran gidajen yada labarai na ƙasa shekara ta dubu biyu da goma sha uku daga gangariya Radio Awards. 2013 da kare da kari da karkara ku je ku hada na zaɓi karkara liberty radio hausa mita ɗari da uku da ɗigo ɗaya tashar yanci ina dalili

alhamdulillah masu kallon mu da sauran mu mun dawo a cikin wannan shiri namu na ina dalili a wannan rana wanda kuke sauran mu kai tsaye ta kafofin yanci guda biyu wato bangaren radio mita 300 da kuma dugu ɗaya haka na bangaren tv kuna sauran mu a akwatin star times lamba 180 ba ma akwatin star times ba yanzu haka ko dan akwatuna ma daban-daban wanda za ku iya sauran mu kai tsaye a wannan tasha ta mu ta liberty tv domin yanzu mun riga mun ne ko ina kana iya kallon mu domin samun eh, wato mana labarai yi da kuma shirye-shirye waɗanda suke masu kayatarwa ko wani bangare gaba daya ah, muna tattaunawa kan abin da ya shafi maganar zaman lafiya da kuma tabbatar da mulkin demokuraɗiyya ya kafu da kafarsa ya zauna yake najeriya a iya cewa yanzu kusan shekara goma sha shida kenan da dawowa mulkin demokuraɗiyya inda muke cikin jamhuriya ta hudu a halin yanzu ba tare da an samu tangarɗa ba ana cikin tafiya kan mulkin demokuraɗiyya shin wasu hanyoyi ne za a bi wajen ganin cewa wannan mulkin demokuraɗiyyan ya ɗore ya zama da kafarsa yadda ya kamata don mutanen 'yan ƙasa san cewa ana yi da su a halin yanzu wato alƙawuran da aka ɗauka musu a sauke musu yadda ya kamata muna tattaunawa tare da kabiru bushishi da kuma hajiya dr halima inuwa mora su daga kungiyar nan mai tabbatar da zaman lafiya da kuma samun mulkin demokradiyya da ya kamata to vanguard for peace and democracy wannan shine batutuwan da muke tattaunawa a yau din nan kamar da muka yi wa masu kallon mu da saurari alkawari cewa za mu ba ku lambar waya da za ku bugo domin ba da gudunmawa cikin wannan shiri ta hanyar tambaya ko kuma ba da ƙara tsarin wani haske da za a bi a tafi tare a tsiye tare domin aikin na kowa da kowa ne gaba da sai kowa ya sa hannu sannan aikin zai tafi domin zaman lafiya shine abin da ake nema inda ake cewa zaman lafiya fi zama dan sarki har ma sarkin kansa ma fi kwarai da gaske sai da zaman lafiyan sannan ma ake zama sarkin gaba daya na'am lambobin da za ta kai mu sune 0806 tara daya takwas uku ɗaya biyar akwai kuma sufuli takwas sufuli uku sufuli tara biyar shidda uku bakwai biyar zan maimaita lambobin wanda za a tuntuɓe mu sufuli takwas sufuli shidda takwas tara ɗaya takwas uku ɗaya biyar ko kuma sufuli takwas sufuli uku sufuli tara biyar shidda uku bakwai biyar wannan su ne lambobin wanda za a kasance tare da mu a cikin wannan shiri namu na ina dalili ba ka bi rushe shi kawo yanzu magana alkawari ne kawai kusa a gaba yanzu na tabbatar da cewa wayannan ba su biya wannan zai akwai wata matsala take addabar matasa kwarai da gaske kan abin da ya shafi magana shaye-shaye na wasu na kallon cewa sai mutum ya kimtsu ya gyaru sannan za ka kira shi ka ce zo ya zauna ya saurari abin da kake nemi ka wayar masa da kai shin wannan uh, ba ku ɗauki wannan a matsayin wani abu ba da ya kamata a sa shi a cikin faifai a tankaɗe a rairaye a tabbatar da cewa an samu bangare da tabbatar da wannan ah, alhamdulillah magana kan abin da ya shafi shaye-shaye gaskiya wannan kamar ma mace yanzu dai hmm. haujajen sun zama kamar ruwan dare ah, ba don kwan ba saboda kuma ni ina ganin hmm. so da yawa su matasan nan masu shaye nan hmm. yawanci wasu in ka duba akwai rashin aikin yi wanda yana haifar da haka zuciya na mutuwa ka gane zai kai ka ga har ma ka ɗauki abin wani don in za ka sha ba abin da ba za ka aikata ba so alhamdulillahi a zaman da muke da su muna ƙoƙarin wayar musu da kai akan kiyaye abubuwa makamanta wannan sa'an nan kuma muna neman su gwamnati da su shigo al'amari irin wannan ai kokarin yayi musu damuwan da suke da shi wanda wannan matsalolin watakila shi ne ke kai su ga wannan yanayi hmm. na harkan shaye-shaye yau idan kana da aikin yi ko kana karatun ka yanda ya dace tunda kaga abin da ya shafa maganan aiki a najeriya kowa ya san matsala ce haka karatu wani yana da kishi yana son yan abin amma bai da halin kuma kila gwamnatin bata taimaka ba wanda inda gwamnati za ta shiga ta kawo tallafi akan wannan lamarin tana ga duk an fara samun sauki akan yanayi irin wannan na shasha da sauransu sai kuma maganar sana'a sana'ar ma gwamnati tana iya provide ga matasa sosai dan bai fi karfin su ba abu ne da za su iya yi mm. kuma matasan wasu suna yi amma ba sa da kayan aikin mm. duk wani abu ne da idan gwamnati ta shigo ta taimaka ina sa ran za a iya samun sauki a bisa waɗannan matsaloli da ke haddabar mu insha Allah subhanallah hajiya halima ina mora ban miki wada wata tambaya ce mai harshen da mu guda biyu lokaci guda ah, na farko akwai abin da ya shafi ke mace wannan yunkuri na tabbatar da cewa an samu zaman lafiya ya kuke fuskanta maganar tirjiya daga bangaren mata irin wannan ayyukan da kuke kan abin da ya shafi da su gaba musamman arewacin a najeriya akwai bangaren da abin da ya shafi maganar mata akwai dan tirjiya akwai da gaske kila sha'anin akwai al'ada kila akwai addini wasu hanyoyi kuke bi wajen ganin cewa kun magance wannan matsalar ɗaya kenan sannan abu na biyu ko barin baki ke fara amsa in hada gaba daya to akwai bincike da yake nuna cewa a yanzu haka mata suna ɗaya daga cikin ah, wato mana alƙaluman da aka samu a duniya gaba-gaba wajen shaye-shaye ya za ku yi da wannan ga wancan magana tirjiya ga magana kuma shaye-shayen da ake ganin cewa alƙalin sun nuna mata su ne a gaba yanzu a gaba daya shin wai ma kuna shigo da su cikin al'amuran ya za ku yi mata kuna alhamdulillah hmm. ka san abin da nake mm. faɗi shi al'amari na gyara ba ka yin shi da faɗa akwai abin da bature yake cewa strategies akwai hanyoyin da za ka bi ka nuna cewa ka nuna mm. ma mutum ka tabbatar da yana yin wannan abin da yanda za ka yi ka shawo kanshi ya bari amma yawanci za ka lura waɗannan da suke yin wannan abubuwan na taɓa haɗuwa da ɗaya na tambaye na zaunar da ita kafin ta amsa min kuka ta fara shaye-shaye take shaye-shaye ga na ɗaya ba ta da kowa inda ake rikonta ana nuna mata bambanci so yawanci zaka ga ba mahaifiyarta ta gidan ba mahaifiya mm. irin kaman mm. an ɗauko ta ne ana rikonta irin abin ba na son je mm. amma mm. yawanci matsala ne wani abu yake faruwa su faɗa wannan hali ka fahimce ni da kuma rashin kula da nuna bambanci amma ina tabbatar maka ina ganin wannan gwamnatin ta kamo hanyar gyara a ganina. kamar yadda kabir ya ce wasu suna son makaranta amma ba su da hali za ka ga wasu suna nan suna yawo ba makaranta ba hali amma ina jin an ce za a bada ma ilimin firamare da sakandare kyauta karamar sakandare eh hmm. ko hmm. to kaga an kamo hanya idan duk aka kwaso waɗannan aka sa su waɗansu iyayensu ba sa da lokacin zama su kula da su abin da suke yi saboda harkar nema amma yawanci zaka ga in yaro yana makaranta malami zai gane ga fa an da yaro yake bi to zai jawo hankalin iyaye su gani to wannan abun ina ganin in Allah ya yarda za a shawo kan shi bayan ga haka ga yaran da suke wannan ta'addanci a kashe wannan ayi wannan ai kaga an fara tsuntsuntar su to an ce kuma gani ga wani ya isa tsoron Allah duk wanda yake son rayuwar shi ya zauna ya daɗaɗa ma iyayen shi ba zai so a ɗauke shi a kai shi inda za a yaya ta shi wannan ma yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ina ganin zai rage wa'annan abubuwa hmm. kuma akwai hanyoyin da muke so mu bi da za mu bada shawara akan wannan amma ba na so in faɗa hmm. to mata fa za ku yi kuna da mata da yawa da za su iya isa ga waɗannan musamman su mata da ke zaune a gidaje da sauransu gaba ɗaya muna da mata da kai ga waɗannan lunguna lunguna na mata muna da mata da yawa a ƙungiyar mu amma ba zai yiwu ne mu zo gaba ɗaya ba na fahimta shi yasa muna da su a kowane hmm. ƙungiya da na gaya maka zo su duk akwai mata hmm. amma kuna fuskantar turjiya misali su fahimci cewa ga inda kuka saka ba sa kiya to yawanci ba sa ki yawanci kai ma ka san irin waɗannan mutanen ba sa ki za su saurare ka sai dai bayan ka bar wurin su ki amma idan ka ci gaba mutumin da zaka ci gaba da damun shi ka jawo shi a jiki zai ce wannan fa ya dame ni kai bari ina jin kunya bari dai in daina to akwai wannan bangaren hmm. na canza ra'ayi irin wannan in ka amma in ka je yau ga hmm, ina gaji ba zai bari ba ba a haka ba a gajiya to muna da mata sosai ran da kuka shirya kuna so ku gan mu gaba daya za ku iya gayyatar zone 3 su zo duk da kungiyar su ku gan su zone 2 su zo duk da kungiyar su ku gan su zone 1 duk su zo hmm, kabiru shi na magan da ya kamata misali a ce gwamnati ta shigo ciki ka dan yi bayani da zo kan abin da ya shafi kila gudunmawar da ya kamata a ce gwamnati ta bada wajen tafiyar da irin wayannan domin wayannan ayyukan da ake dan su ake ita ake rage wa nauyin da ya rataya a wuyan ta gaba daya ta wani bangare ya kamata a ce gwamnati ta shigo ciki ta taimaka don a samu zaman lafiya da kuma tabbatar da mulkin demokradiyya mm. eh, rawar da gwamnati za ta taka mm. abin da ya shafi zaman lafiya mm. shine kamar hajja ta yi magana akan bambanci dole sai an yi kokarin da an kawar da wani abu da ya shafi bambanci ya allah ta addini ce ko ta kabilanci dole idan aka yi kokarin ganin an magance wannan to ina sa ran an ɗauko hanya na samun zaman lafiya sa'an nan na biyu ai shi rikicin nan so da yawa rigimar nan za a yi ana amfani ne so ake amfani da su wajen tara zaman matasa ne ko me ke kawo haka rashin nayi dan siyasa zai dauke kai maka dan wani abun da bai wuce magance maka matsalar minti talatin ko awa ɗaya ba ka je ka aikata abin da za ka iya sa kanka da ma wani naka a cikin matsalar da sai shekara kuna wahala watakila ko ko a'a kuma mai shi din da kuka ma da tana an maka wani alƙawari ne kaza za maka sai ya kai ga gaci ya zo ma gaba ɗaya nuna bi ma san da kana yi ba to kuma me ke kawo haka da rashin nayi ne yawanci wanda ake amfani da su wannan abin ana kwaso wanda aka san ba su da aikin yi wasu ma yan shashaye ne abin shan ake basu hmm. to amma idan gwamnati za ta samar da aikin yi ga matasa kamar yadda na faɗa maka masu buƙatar ilimi a basu ilimin sa'an nan maganar da ya shafi a ƙabilanci na addini hmm. bambanci na addini ko na ƙabilanci a ce ya wuce amma daina ma shi amma daina ganin shi a wani abu da zai zama kamar matsala a tare da zama to insha Allah ina mai tabbatar maka da za a samu zaman lafiya hmm. yadda ya kamata sama da labar ko sa akalla ina zamanin gida alo wa alaikum salam to malamai ina muku barka da aiki to malalla muna amsawa da Allah ku ya kure na dan manta na fara radio na kunne ita ba da wata kenan eh na kalle kuma ta TV ma gaskiya abun yake kware da gaske to masha Allah na'am Allah ya saka dariyar kuma ina ma bakin ka barka da wannan fili mai albarka Allah suna mm. to alhamdulillah suna kana da Kenneth mai shinkafa da wake daga nan sabuwar biyan Kaduna Nigeria to Kenneth mai shinkafa ya shinkafa Alhaji Alau. To madalla ya ruwa. Yawwa. Alhaji Akala wallahi. To Kenneth ka ji abin da muke tattaunawa ko? Gaskiya na ji abin da muke mm. tattaunawa kuma bakin a gaskiya sun yi bayanai kwarai da gaske yadda ya kamata kwarai da gaske. Mm. To gaskiya muna abin da muke so da shugabanninmu. kaga da zalla an yi zaɓe an samu zaman lafiya kwarai da gaske mm. kuma yadda suka yi fadakarwa sun an zauna da matasa an ce ba a so a tashi hankali an samu wannan eh, zaman lafiyan mm. ba samu wani matsala ba lokacin zabuka mm. to yanzu abin da muke so da manyan mu yanzu bai kamata a ce yanzu yadda muka aka riga aka zabe su sun tafi can ba zai su ta zama a can ba ba sa zuwa suna waiwaya mu mm. kaga yi wayan abubuwa na kake gani matasa ga sunan ba su da yaki mm. ba su dawa su ji bai manufar matasan da sauransu gani yanzu in ka bibiya jihohi ne yanzu wallahi kala ga matasan nan birjin ba wani aiki da sauransu mm. kuma su wasu sun taimaka masu ga abin da za su yi ba kuma tattaunawa suna saurara kokin jama'a eh. da zalla ce eh, dan kiyasa ya samu abin da yake so a bakin talaka a wurin talaka eh. wallahi ta layi abin su kenan baya kara shigo wajen kafafen da labarai ya ji mai manufofin su to mun gaskiya kiran da muke musu. dan Allah dan annabi su rinka zuwa kafafen da labarai suna sauraron koke-koken saboda anan gudun ne fa suka nemi furuhun mu gaskiya yawwa a ƙarshe ina muku fata alheri daga Kenneth mai shinkafa da wake sabuwar jam. Tamadalla Kenneth mai shinkafa da wake. Kenneth. kada to ka ta tafi kenan da ba kai tsaye am kan abin da ya shafi wani yazo alo wa alaikum salam wanda yaro daga muna mutu barka da to madalla muna amsa na'am Dayyau. Suna na Dayyau Umar Kusta barka ka dai kana kira mu daga Zaria ne? Ai daga ma cikin kusa ina cikin ina kallon ku ina sauraron ku. Kana sauraron mu rediyo raɗau? Kallo. Kuma kana kallon mu garau? <laughs> eh lalle to kana kallon mu kai tsaye kwarai <laughs> ta ba da Allah yau na ta ba da Allah eh a yanzu mata an fi samun alƙalin ma wurin su wurin shaye-shaye mm. to abin da zai baka mamaki ba mm. ma bu zo da wani lokaci ma kan aure ma mm. abubuwan kuma bayanan a zahiri ne za a gama cikin a da jaka a tare da ita in ka ɗauka wani kayan kwalliya a ciki a iji ne irin nau'in na abubuwan wanda ba su dace ba amma ni gaskiya na farko na gudanar ne su iya hanyar na farko su kowa da uba duka suna da laifi saboda ba a kawo yaron su yayi wani laifi da na kwan an hukunta su da yi da hakun su daɗi a'a ya zo kamar an sa ma yaron su ido ne ba a kaunan shi ne ko ne ne Allahu alam hmm. haka da su ganin hukunta idan an kai mu ban su hukunta da ya kamata an kawo su a kai da ka kai kin ma sai riga ka dawo gida an ka mata wannan gaskiya kamata kuma misali abin ban su kai ce sai kai har misali da yake wannan ake jaya ne ya kamata a ce zai ce wanda yake ka da wanda ba ka lafiyar ma a cikin faɗe bane hmm. wannan kenan hmm. idan ka duba na ga kuma mutum ma a gida al'umma ba ta yi bane na san kake zuwa Allah da yara ko ba sai ne su ko ko iya yara da shi su ko ba ka ko ko ne da to kira wannan ba kira ba a ya kira ta Allah ya shirye su mu da ko mana a aje ko ne ko ba wa tsari da Allah ne da mu Allah ya shirye ta da to ma da Allah ya saka mu sai ya tashi da to da yau mun gode kwarai da gaske da kusfa zaria na'am Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ma zahir barka yau barka yau barka ka dai Murtala Chopin da kira To Murtala Chopin da Rice wai kai kullum sai ka ce min kana noman gero kana da a masara sauran abu baka taba cewa kana noman shinkafa ba amma kuma sai cin shinkafar ya aka yi haka. Amma Allah ya wannan wani tsawon yin ne da ya sa mutunci. To na'am. Eh. Shinkafa ma dai ana tabawa ma Allah ya To alhamdulillah eh. ba shakka ina manyan baki barka da zuwa kuma Allah ya koma da su gida lafiya to madalla murtala na'am ba irin abubuwan da kuka tattauna Allah ya saka muku da alheri na'am gaskiya ma zahir zaman lafiya wani abu ne to ko muhimmi wanda in ba zaman lafiyar nan hmm. kai ba za ka iya fita na ka je kasuwa ka nemi abubuwan da za ka yi kai ma zahir yanzu ba kaddara ko da cikin ka aka ce ba lafiya ba za ka zauna lafiya ba sai ka samu maganin da za ka samu cikin nan ka zauna lafiya musamman shinkafa ka gani ko man zahir ka ji ka dara ma ni nake gona eh. na zaga gonan na inji wani ya zo ya ce ma a'a malam wuta la ayyan zan ga wani kafir goyon maciji ya shiga gonan ka eh. malam ya fito suna da gonan nan da noman da zan yi mm. ba zan shiga dole sai na bari a fitar da wannan maciji mm. kaga zaman lafiya gaskiya wani abu ne mu da yake mu da muke karkara mm. da dai sauransu yana da kyau mm. kuma akwai gudun wanda zamu bayar mm. in ga mutumin da baka yadda da shi ba akwai lambobi da ake barowa wanda za a kira akwai kai ga wannan ban gane mishi in ga wani abu wanda ku gane mishi ba ku bayani in ga wani ba ko ne ma ma mamunin da ake karkara da Allah a rika daukan shi a kai gidan mai anguwa da Allah ya zauna ba wai kuɗi da ba ko hawan lokaci ba Allah yana da kyau gaskiya ma da a dan faɗi lambobi ma wanda ya kamata wanda za a dan ga abubuwan da ba mm. a rika faɗi saboda ainihin yau to to alhamdulillah na'am to murtala ni fa bari ci gaba da aiki ni ina so wajen ba bari in baka fatanya ko da ku biyar kai mana a'a ni dai garma dai zaka bani yi huda in kafa ta ta hannun hagu in dawo da ita eh <laughs> to na gode kwarai musu lafiyafin da kwarai da gaske hajiya ah, da karshe na zamanin kamar lokaci ya dan fara kula mana kan abin da ya shafi ah, ina jin iyaka ba mai dauka kenan daga ba da mawa kan wanda abin da ya shafi wannan abin me yake ci miki tuwa kwariya a matsayin ki ne wanda take tabbatar da cewa a samu zaman lafiya da mulkin demokradiya idan me yake ci miki tuwa kwariya kika tana a ta miki rai a gaskiya hmm. hukumomin tsaro da suke tattare da yaran nan suna shaye-shaye tare to wa zai yi maganin abu saboda haka nike kira ga gwamnati ta tantance ai baya boyuwa wanda yake shaye-shaye da wanda bai shaye ta tantance duk mm. wanda ma'aikacin hukumar tsaro mm. idan yana da hannu a shaye-shaye a cire shi a sa wani don idan suka zama tsarkakakku za su iya hana wannan abin don sun san inda ake yi mm. shi ne ke ci min kwatuwa kwarya mm. hukumomin tsaro kukuna kuna yi wa zai gyara ka fahimce na yauwa domin duk sun san lunguna idan aka hana mm. inda ake zama ana yi aka hana inda ake sayarwa zai mana sauki haka eh. abin rushe shi rabin minti me za ka ce da ƙarshe to alhamdulillah ni ina so ne amfani da wannan dama mm. na dan jawo hankali ga ah, shugabanninmu musamman na cikin gwamnati mm. da muna sa ran wannan gwamnati da aka samu mai adalci ce kamar yadda ake cewa canji Allah ya samu ga canjin hujja na faɗin haka shine aikin da muka yi wanda ya gabata na baya gaskiyar lamari yawanci daga cikin shugabannin gwamnatin nan sun wahala mu wannan kungiya da muke wa aiki kungiya ce take ɗaukar nauyin mu ba wai gwamnati bane kuma ya kamata al'akari da karfin kungiya da na gwamnati ba ɗaya bane ba zai yiwu mu nemi ganin misali za mu kai ziyara kamar ga shugaban karamar hukuma ko kwamishina ba mun rubuta maka takarda ko gona mun rubuta ma takarda na muna son ganin ka karba ka ba mu rana sai ranar mu zo sai a ba mu wani uzuri na cewa ai kana da wani abu na daban ba zai yi ku dawo gobe ku je wuri kaza sai kai tunanin daga ina muka taso nawa muka kashe muka zo wurin nan idan zamu ƙara dawa nawa zamu kashe kuma ku faɗin nan ba wai mun zo wurin ku nema ba ne mun zo ne akan wani abu wanda ku muke taimaka ma menene a duk aikin nan da muke wani haƙƙi ne na gwamnati muka shigo mana yi so yana da kyau da Allah ina kalubalantan su da wannan abu da muka gani a baya da Allah muna neman gudunmuwansu da goyon bayansu da su ba mu haɗin kai saboda cin magaci akan wannan kudiri namu idan aka samu zaman lafiya to ai kowa ne ma zai iya jin daɗi shi aka ce aikin kowa da kowa ne samar da zaman lafiya kwarai da gaske muna godiya kwarai da gaske malam kabiru shishi da kuma hajiya dr halima inuwa mora muna godiya kwarai da gaske da lokaci da kuka bamu na taɓo batutun da suka shafi zaman lafiya da kuma tabbatar da mulkin demokuraɗiyya an same shi musamman ga abin da ya shafi bangaren matasa da ake samun su a cikin yanayi mara ƙara kyawun kwarai da gaske muna godiya Allah mai da kuɗi da lafiya ya ta tabbatar da zaman lafiya vanguard for peace and democracy tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a Najeriya shine burin kowa mu burin kowane mahaifi mu burin kowace mahaifiya ga danta ya zama wanda al'umma za ta yi alfahari da shi muna godiya kwarai da gaske wanda suka kasance tare da mu da wanda muka ɗauki wasu da wanda ba mu ɗauki wasu ba sai mana hakuri saboda karancin lokaci kwarai masu taimaka wajen wannan shiri ya zo muku yadda ya kamata ma'ana bangaren masu ɗauke-ɗauke bangaren ma masu ah, like-like da bangaren ba masu sarrafa na'urar bangaren masu ba da umarni dukkan wanda suka taimaka wannan shiri na ina zai ya zo muku gaba ɗaya muna godiya bangaren tv da kuma rediyo ni dahiru ahmad na jagoranci gabatar da shirin a yau laraba nake cewa sai allah ya kai mu ranar alhamis kutura domin jin mu ɗauke da wani sabon maudu'i a cikin wannan shiri namu na ina dalili ina dalili